necessas nivela lingvo uso. Vi eble foie demandas vin, cial aperas en la esperanta retradio tiom da popular scienzae articoloi, cae aliflanke, nur mal multae textoi en pli facila lingvo, exemple racontoi cae fabeloi. Ja multae eblai auscultantoi, estas ancorau comenzantoi, cae se tiui povus ausculti laut legata in textoin, tiui correspondas alla lingua nivelo de homoi, tiui nur tre mal rapide progressas en las zipovo de la lingvo, tiam eble estus pli da auscultantoi. Sed la afero ne funccias tiel. La causo por la existo de la esperanta retradio estas la besono pri textoi, qui respegulas la vivon en la mondo de hodiau, por doni al homo i motivon lerni kai apliki esperanton. Kai bon chance ja exista suffice da interesa i temaroi. La homaro daure evoluas, kai esperanto kiel internazia, neutrala mondo lingvo, povas tre bone servi, por mense cunigi homoin qui interesigas pri la evoluo de la homaro sur nia ter globo. Cai cio tio ne estas simpla afero, sed necessas taure occupigi pri tiu temaro por iom compreni cio ocasas en la mondo, cai cio devus ocasi por pribonigi la situazion. Esperanto estas la lingvo de cun laboro, inter liberae civitanoi en la tuta mondo. Cai bon chance la interreto ebligas tion. Cun laboro tamen postulas homoin, ciui capablas bone esprimisin, almenau scribe. Por acceli la capablon scribe esprimisin en esperanto, la retradio estas forte besonata, char se oni ancau povas audi la lingvon, gi fixigas en la memoro, cae la concerna homo acciras pli altan stupon de regado de la lingvo. Mi constias, che ne tre multae lernintoi de esperanto estas pretae engagigi por la lingvo, nome sen page, cae idealisme, set tivin mal multain esperantistoin, eblas nur motivigi, se tiu engagigio cun ligigias cun la engagigio por tut mondai aferoi. Mi volas ancau clarigi cial esperanto estas multe pli tauga o la angla por servi ciel interlingvo por la engagigio de liberai civitanoi. Nome en esperanto eblas mem stara vort farado per applico de la sistemo de cun metado de vortoi. En la angla oni devas ciam orientigi lau la lingvo uso en angla lingva lando. Dum en esperanto regas granda liberezzo, sen limigi la comprenon. Cai sen dube, la parolata lingvo de esperanto estas pli bone comprenebla o la angla, pro la clara ordo de vocal fonemoi en esperanto. Dum en la angla, trovigas multe pli da vocal fonemoi kiwi varias crome de regiono al regiono au de lando al lando, cae tiel limigas la compreneblezzon de la angla. Facila lingvo estas quasau dolciajo Gi povas momente contentigi, sed gine havas crescigan efficon, char mancas la defio cae por la crescado de esperanto cae gia evoluo, necessas multai homoi ciui acceptas la defion ocupigi pri novai enhavoi cae trovi la giustain formuloin portio. Estas clare, che ciam povas ocasi eraroi, sed eblas lerni el la eraroi. Eraroi ne bremsu nian entusiasmon por la lingvo sed ni constiigiu, che la homaro estas granda rondo familia, por ciu ni esperantistoi povas doni utilan servon.